Voce e vole dove i sogni osano librarsi, i colori danzano mentre la luce apre la porta. Senti i sussurri della brezza gentile, chiama dolcemente attraverso gli alberi ondeggianti. Nella vasta distesa le stelle sono accese guidare i cuori dove scorrono fiumi puri, abbraccia la meraviglia dove gli orizzonti si incontrano.